عليكم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم آه، الباب الثاني أدلة الأحكام ما باب أول كتاب بحول وقوة إلهی تمام كردين رسيدين بباب دوم أدلة الأحكام ها الأحكام آه، شماري هفتاد كتاب تمهيد الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة وتسمى هذه الأدلة بأصول الأحكام أو المصادر الشرعية للأحكام أو أدلة الأحكام فهي أسماء مترادفة والمعنى واحد لقد درس باشید میگه أحكام شرعية شناخته میشن به ادله وإن ادله نامیده بشان اصول أحكام مصادر شرعی احکام ادله احکام ها همه اینا میگه اسمای مترادف هستن معنای کیست چی ما بگیم ادله احکام چی بگیم اصول احکام چی بگیم مصدر شرعی احکام همه اینا چیه یک والدلیل فی اللغه ما فيه ارشاد الى ای امر من الامور معنای لغوی دلیل هر چیزی که درش ارشادی باشه به امری از او آقا تابولی اگر اومد تو راهنمایی کرد به یک سمتی رو میگن دلیل هر چیزی باشه که انسان رو راهنمایی بکنه بهش میگن چی بله میگن العقل دلیل المؤمن معنیش چی یعنی عقل راهنمای مؤمن پس دلیل معنای لغوی همینه هر چیزی که درش یک راهنمایی و ارشادی به امری از امور باشه بشونن دلیل معنای لغویش اما ما الان ادله احکامو میخونیم معنای اصطلاحی دلیل چه هست و فی اصطلاح الاصولیین اما در اصطلاح اصولی ها دلیل چه هست ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبری میگه دلیل در اصطلاح اصولیون هر آنچه که ممکن باشد با خوب نگریستن در آن رسیدن به یک مطلوبی خبری رسیدن به حکم شرعی آقا دلیل اون چیزی رو میگن که با نگریستن صحیح در آن شما به حکم شرعی برسید متوجه شدید؟ خب این معنای دلیل اما تقسیمات الادله شماره 71 میگه تقسم اه، الادله الى تقسیمات مختلفه بالنظر الى اعتبارات مختلفه میگه که دلیل با توجه به جهت های مختلف با توجه به اعتبار های مختلف تقسیم بندی های متفاوتی داره تقسیم بندی های مختلفی داره ولا في فيما يلي تقسيمان من هذه التقسيمات از تقسيمات ما دو نوع, دو نوع تقسیم رو در این کتاب میاریم و تقسیم بندیش پس ادله از جهت های مختلف تقسیم بندی میشن من جهتی التقسیم الاول من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة وبهذا الاعتبار أنواع ابتدا میاد از این جهت ادله رو بررسی میکنه که چقدر اون ادله مورد اتفاق هستند و چقدر مورد اختلاف هستند مثلا قرآن کریم و سنت صحیح مورد اتفاق هستند همه گروه ها این دوتا رو به عنوان دلیل قبول اما در مورد قیاس اختلاف هست در مورد بقیه که دیگه اختلافات خیلی زیاده بله ظاهریه مثلا امام ابن حسن قیاس و قبول نداره ایشون میگه من جهت ماذا و به هذا الاعتبار عنوان میگه از این جهت دلیل یا انواع ادله به چند دسته تقسیم میشه یک النوع الاول اون ادله که و هو محل اتفاق بین ائمه المسلمین که مورد اتفاق ائمه مسلمانان هستن و یشمل الكتاب القرآن والسنة وإنه أدلة كمورد اتفاق أئمة مسلمين حسن چی و حسن قرآن و سنت تمام گروه های اسلامی قرآن و سنت به برش اتفاق نظر دار النوع الثاني وهو محل اتفاق جمهور المسلمين وهو الإجماع والقياس نوع دوم اون أدلة هستن که رقبول دارك اجماع و قياس فقد خالف في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج وخالف في القياس الجعفرية والظاهرية چرا اینجا نگفت که همه مسلمانان قبول دارند به خاطر این که میگه اجماع رو از معتذلی ها نظام قبول نداره اجماع رو بعضی از خوارج همین رو قبول ندارند در رابطه با قیاس هم گفت جمهور قبولش دارند به خاطر چرا نگفت که اتفاقیه به خاطر این که قیاس رو جعفریه و ظاهریه قبول ندارد پس پس قیاس از این جهت که آیا مورد اتفاق ائمه مسلمانان هست یا نه از این جهت که تقسیم بندش کنیم بر سه نوع هست اونی که مورد اتفاق تمام مسلمانان هست قرآن و سنت اونی که مورد اتفاق جمهور مسلمانان هست اجماع و قیاس النوع الثالث وهو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس وهذا النوع يشمل العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشر من قبلنا ومذهب الصحابي فمن العلماء من يعتبر هذا النوع من مصادر التشريع ومنهم من لم يعتبر نوع سوم يكي محل اختلاف بين العلماء حتى بين بین خود جمهوری قياس قیاس رو قبول داشتند ادله نوع سوم بین خود اینا چیه مورد اختلافه اون ادله شامل چی میشه عرف و استصحاب و استحسان و مصلحت مرسله و شرع من قبلنا و مذهب صحابی بعضی اینو از مصادر شرعی حساب کردن و بعضی دیگر اینا رو حساب که خودش تفصیل انشاءالله بیان خواهد کرد و علوم خیلی مفیدی گیرتون خواهد اومد اگه اینا رو یاد بگیرید پس تقسیم اولش از این نوع بود که از این جهت که چقدر بین علما مورد اتفاقند و مورد اختلاف از این جهت بر سه نوع بود اونی که همه قبولشون داشتن به عنوان دلیل قرآن و سنت اونی که جمهور به عنوان دلیل قبولشون داشتن قیاس و اجماع و اونی که خود جمهور در میان اونا چی داشتن همون جمهوری که قیاس و قبول داشتن در موضوع با هم دیگه فیما بین بینهم اختلافات داره. یکی رو میبینه اینو قبول داره یکی دیگه اونو قبول نداره یکی رو میبینی مثلا استحسان و قبول داره اون یکی دیگه قبول یعنی اختلافیان کلا آره دیگه ما که جمهور ما دیگه همه قبول دارن ولی میاد آقا سر جشن میاد توضیحش میده و اینو الان علمای کلا قبولش دارن بله قبولش دارن بله التقسیم الثانی تقسیم دوم از جهت هست الادلت من حیث رجوعها الى النقل او الرد تنقسم الى قسم نقلی و عقلی تقسیم بندی بعدی از این جهته که کدوم ادله نقلی هستند و کدوم چه هستند رأی هستند یعنی به عبارت دیگر نقلی یا به عقل برمیگردند میگه از این جهت هم ادله یا تقسیم میشن به نقلی و عقلی از این جهت که به نقل برمیگردن یا به رأی بر دو دسته تقسیم میشن یا نقلی یا عقلی النوع الاول ادله النقلیه نوع اول ادله نقلی هستن و هي الكتاب والسنه ادله نقلی چه هستن كتاب السنة ويلحق بهذا النوع الإجماع ومذهب الصحابي وشر من قبلنا الرأي من يأخذ بهذه الأدلة میگه ملحق به همین ادله نقلی هستن اجماع مذهب صحابی و شرع من قبلنا در نزد اونایی که اینا رو قبول دارن بله. در نزد اونایی که اجماع و مذهب صحابی و شرع من قبلنا رو قبول دارند اینا هم جز ادله چه هستن نقلی حساب میشن النوع ثانی الادله العقليه نوع دوم ادله نقلی هست العقلی هستن ادله عقلی إيه، التي ترجع إلى النظر والرأي وهذا النوع هو القياس ويلحق به الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب نوع دوم أدلة عقلية سن يعني اون أدلة که به نظر و به رأی و به نوع أدلة کدوم سن قياس از نوع هست استحسان و مصلحت مرسله و استصحاب که انشاءالله خواهید خواند باذن الله اینا هم ادله عقلی سن فس از دو جهت اومد تقسیم بندی کرد یکی از این جهت که چقدر مورد اختلاف و مورد اتفاق علما هستند اون علیه به سه تاسش تقسیم کرد و از جهت دیگر از این جهت که آیا به نقل برمیگردن یا به رای که از این جهت گفت یا نقلی یا عقلی خب این یک مقدمه بود انشالله بله. بعدش میاد قرآن و انشالله در اولین ادله توضیح خواهد داد